kufanya amali njema katika mwezi huu wa Rajab na miezi mingine michukufu mitatu, amali njema thawabu zake zinakuwa kubwa zaidi kuliko kufanya amali njema katika miezi mingine. Kadhalika, kufanya madhambi katika miezi hii michukufu ni madhambi yanakuwa makubwa zaidi kuliko kufanya madhambi katika miezi mingine. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasi, kwa kufanya madhambi katika miezi hiyo yote 12. Kwa ndugu zangu Waislamu, tujitahidini tujitahidini kufanya amali njema mbalimbali mbali kwa ajili ya kupata thawabu nyingi katika mwezi huu mtukufu mwezi huu wa Rajabu Mudhar ulio baina ya Jumada na Shaaban. Wallahu a'lam. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu ni ilmu wala amal, sio amali peke yake. Uislamu ni ilmu wal amal, thamaratu lilmi al amal, mambo yote mawili, elimu yenye manufaa na amali njema sasa watu wanafanya amal peke yake, hawana elimu. Itakuwaje hivyo? Itakuwaje mtu anasali hana elimu ya sala, anainama, anainuka, anakwenda zake, hana elimu ya sala? Vipi? Mbona wewe ukifanya kazi mpaka uisomee kazi ile? Walillahi almathalul a'la, ibada za Allah zinatakiwa zisomwe. Mtu anafanya ibada kwa elimu, kwa ujuzi, si kubahatisha na kubabaisha ibada za Allah. Miezi hii mitukufu ni ipi? Miezi ambayo sio mitukufu ni ipi? Miezi kumi na mbili ni ipi? Ni mambo ambayo ni lazima kuyajua katika Uislamu. Haya si mambo ya waalimu walimu na mashekhe shekhe na wanafunzi, ni mambo ya Waislamu wote. Talabul ilmi faridha ala kulli muslim, Mtume anasema kutafuta ilmu ni lazima kwa kila Muislamu, mwanaume au mwanamke, lazima, lazima lakini tunaacha mambo haya kwamba ah si mambo yetu haya ni mambo ya mashekhe shekhe sio mashekhe shekhe bwana tena wanaitwa mashekhe shekhe kwa dharau jina la dharau ndugu zangu waislamu katika vitu vinavyotengua uislamu wa mtu katika vitu ambavyo vinabatilisha uislamu wa mtu al-i'rabu an dinillah la yata'allamu wala ya'malu bihi ni mtu kupuuza dini hii ya Allah hajifundishi haisomi wala haitekelezi ni muislamu tu wa jina hajui lolote katika Uislamu anaswali hajui swala ni ipi, watu wanaswali vipi, watu wanasema nini. Anafunga hajui masharti ya kufunga ni yapi, vitenguzi vya saumu ni vipi, vitu gani ambavyo vinapunguza thawabu za saumu hajui. Saumu ya Ramadhani bado mwezi mmoja na siku kadhaa, hajui masharti ya saumu ni yapi, hajui vitu gani vinabatilisha saumu yake, hajui, anafunga tu.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 الجمعة والصفا من الليالي ليلة القدر ثم قال فعظموا ما عظم الله فانما تعظم الامور بما عظمها الله عند اهل الفهم واهل العقل التابعي الجليل ابو الخطاب قتاده ابن دعامه السدوسي رحمه الله تعالى يقول ان الله اصطفى صفايا من خلقه الله amekhitari viumbe vyake bora fastafa min almalaikati rusula Allah akakhitari katika malaika mitume wao bora wastafa min alnasi rusula pia akakhitari katika watu watu bora ambao ni mitume wastafa min alkalami dhikra Allah akakhitari katika maneno Qur'ani yake maneno yake Qur'ani wasafa min al-ardi al-masajid Allah kakhitari katika ardhi misikiti ndiyo ardhi bora wasafa min al-ayami yawm al-jum'a Allah kakhitari katika siku siku ya al-jum'a ndiyo siku bora wasafa min al-layali lailatal qadr Allah akahitari katika nyusiku Lailatul Qadri, ndiyo usiku bora kuliko nyusiku zote. Thumma qala rahimahullah, fa'adhimu ma adhama Allah, adhimisheni vitu hivi ambavyo Allah ameviadhimisha. Vitu alivyoviadhimisha Allah, amevitukuza Allah, na nyinyi vitukuzeni. Fa'adhimu ma adhama Allah innama tuadhamu lumuru lima adhamaha llahu inda ahli lfahmi wa ahli laqli, vinavyotukuzwa na vinavyoadhimishwa ni vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviadhimisha na kuvitukuza.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 qayyim hiyo ndiyo dini iliyo sawa sawa thumma qala ta'ala fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo yote. Waqatilul mushrikina kafa kama yuqatilunakum kafa, piganeni na washirikina nyote kama wao wanavyowapiga nyinyi wote. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, jueni kwamba Allah yuko pamoja na wenye kumcha. Ndugu zangu Waislamu, aya inafahamisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tangu alipoumba mbingu na ardhi kwa mwaka ameweka miezi kumi na mbili kwa mwaka mmoja kuna miezi kumi na mbili katika miezi hiyo kumi na mbili kuna miezi minne mitukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama fi al-Bukhari من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر alladhi baina jumada wa shaaban. Mtume saa sallam akabainisha miezi hiyo mitukufu katika hadithi hii iliyo katika Bukhari min hadithi Abi Bakra radhiyallahu anhu. Mtume saa sallam anasema inna zamana kad istadara ka hayati, zama zinazunguka kama vile aina yake ya kila siku. Inna zamana kad istadara ka hayati yauma khalaqa Allahu samawati wal ardh, tangu siku walivyoumba mbingu na ardhi, ndivyo zama zinavyozunguka vile vile kama alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema as-sanatu 12 shahara, mwaka mmoja ni miezi kumi na mbili, minha arba'atun hurum, katika miezi hiyo kumi na mbili kuna miezi minne mitukufu, thalathu mutawaliyati miezi mitatu imefuatana dhulqaada wa dhulhijja walmuharram hii imefuatana wa rajabu mudhar alladhi baina jumada wa shaaban na rajabu mudhar ambayo iko baina ya mwezi wa jumada thania na shaaban kwa hiyo miezi mitukufu hiyo aliyoiweka kwa jumla Allah katika Qur'an mtume wasallam akaipambanua kwamba ni dhulqaada na Dhulhijja na Almuharram na huu mwezi wa Rajab. Kwa ndugu zangu Waislamu, tupo katika mwezi mtukufu, mwezi huu wa Rajab ni katika miezi mitukufu minne. Neno Rajab katika lugha ya Kiarabu bimaana tarjib, wanasema maulamaa wa lugha, watarjib bimaana taadhim, kuadhimisha Waarabu wa zamani walikuwa wakiuadhimisha sana mwezi huu wa Rajab, hususan kabila hili la Mudhar. Kabila la Mudhar lilikuwa likiuadhimisha zaidi mwezi huu wa Rajab kuliko makabila mengine. Halafu pia kuna kabila la Rabia. Kabila la Rabia lilikuwa likiona kwamba uh, mwezi wa Rajab, Rajab ni mwezi ulio baina ya Shaaban na Shawwal yani Ramadhani kabila la Rabia walikuwa wakiona kwamba Rajab ni mwezi ulio baina ya Shaaban na Shawwal wanakusudia mwezi wa Ramadhani ndiyo Rajab Mtume صلى الله akabainisha katika hadithi hii akasema wa Rajabu mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban ni Rajabu ya mudhar ambayo iko baina ya Jumada al-akhira na, na Shaaban ni mwezi huu wa Rajab, sio Ramadhani ndio Rajab. Ndugu zangu waislam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika aya hii ya suratu Tauba, inna iddata ash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah, mpaka Allah aliposema fala tadhlimu fihinna anfusakum msizidhulumu nafsi zenu katika mezi hiyo ibn abbas radiyallahu anhuma yaqul fi kullihinna msidhulumu nafsi zenu katika mezi hiyo yote sio mezi minne peke yake msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasiya katika mezi yote 12 thumma qala ibn abbas radiyallahu anhuma thumma khassa allah ta'ala arba'atan hurum faj'alahunna hurumah وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja miezi minne na akaadhimisha heshima ya miezi hiyo minne akaifanya ni miezi mitukufu akajalia dhambi katika miezi hiyo ni kubwa ukifanya dhambi dhambi inakuwa kubwa kuliko kuifanya katika miezi mingine wal amala saliha wal ajra a'dham, pia akafanya amali njema kuifanya katika mwezi huu mitukufu, pia thawabu zake zinakuwa kubwa na nyingi kuliko kufanya amali njema katika miezi mingine. thumma ikhtassa minhunna arba'ata ashhur faja'alahunna huruma wa 'azzama hurumatihin wa ja'ala dhanba fihinna a'zam wal amala as wal ajra a'zam kufanya amali njema katika mwezi huu wa Rajab na miezi mingine mitukufu mitatu, amali njema thawabu zake zinakuwa kubwa zaidi kuliko kufanya amali njema katika miezi mingine. Kadhalika, kufanya madhambi katika miezi hii mitukufu ni madhambi yanakuwa makubwa zaidi kuliko kufanya madhambi katika miezi mingine. fala tadhlimu fihinna anfusakum msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasia, kwa kufanya madhambi katika miezi hiyo yote kumi na mbili. Kwa ndugu zangu Waislamu, tujitahidini, tujitahidini kufanya amali njema bali bali kwa ajili ya kupata thawabu nyingi katika mwezi huu mtukufu, mwezi huu wa Rajabu Mudhar ulio baina ya Jumada na Shaaban. Wallahu a'lam. alhamdulillahirabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu waislamu waislamu tuna wajibu wa kujua kalenda ya Kiislamu ni wajibu wa kila muislamu kujua kalenda ya Kiislamu miezi ya Kiislamu kumi na mbili ni ipi? Hili ni jambo la wajibu kwa kila Muislamu, na hii ni kwa sababu miezi hii ya Kiislamu ndiyo inayotekelezwa ibada. Ibada ya haji inatekelezwa katika miezi hii ya Kiislamu, Dhulhijja. Ibada ya Ramadhani inatekelezwa katika mwezi wa Ramadhani, ipo katika miezi hii kumi na mbili ya Kiislamu. Masala ya eda kwa wanawake masala ya eda za talaka, eda za kufiliwa, zote zinazingatia mezi hii ya Kiislamu, si mezi hii ya Kirumi ya Kizungu. Kwa tuna wajibu ndugu zangu Waislamu, wanaume na wanawake, kujua mezi ya Kiislamu ni ipi. Leo Waislamu wengi ukiwauliza mwezi wa tisa wa Kiislamu unaitwa nini, hajui. Mwezi wa tisa katika miezi ya Kiislamu ni upi, hajui mwezi wa saba katika miezi ya Kiislamu ni upi? Hajui. Ni masikitiko makubwa, ndugu zangu Waislamu, tulionao kwamba hatujihusishi na kujua mambo yetu ya Kiislamu, mambo ambayo ni mambo ambayo ibada zetu zinatekelezwa kuzingatia miezi hiyo ya Kiislamu. Wanawake wanawajibika kujua miezi hii kwa ajili ya eda zao, eda za kufiwa, eda za kuachika inategemea mezi hii, sio mezi ya kizungu. Lakini Waislamu tuko mbali na jambo la ilmu. Waislamu hatujui kwamba mwezi wa tisa ni upi mpaka umwambie Ramadhani. Anaujua mwezi wa Ramadhani, lakini mwezi wa tisa wa Kiislamu hajui. Ni janga kubwa, ndugu zangu Waislamu. Ni mambo ya kutia huzuni kwa Waislamu wengi kwamba hawajishughulishi na elimu ya kidini yao hawajishughulishi na mambo ya dini yao wanajifaharisha kwamba wao ni waislamu dini ya haki naam dini ya Allah naam ndiyo dini ya mitume wote naam lakini je tunaijua je tunajishughulisha na kuisoma dini hii ndugu zangu waislamu hii ni dini ya ilmu hii ni dini ya ilmu si dini ya jahali ni dini ya ilmu kila muislamu anawajibika kujua masala ya dini yake mtume saa sallam ametumilizwa kwa ilmu annafi wal amalu salih يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله سبحانه وتعالى ndiye aliyemleta mtume wake bilhuda wa dini lhaq wanasema maulamaa mufassirun wa minhum Kathir walimamu Sa'di rahimahumullah na wengineo, alhuda alilmu nafi' wa dini alhaq wal amali salih. Dini hii imetumilizwa kwa haya ilmu yenye manufaa na amali njema, si amali bila ya ilmu wala si ilmu bila ya amali. Dini hii inahimiza mambo yote mawili, alilmu nafi' wal amalu salih, elimu yenye manufaa na amali njema. si amali njema bila ilmu wala si ilmu bila ya kufanya amali ndugu zangu waislamu katika vitu vinavyotengua uislamu wa mtu katika vitu ambavyo vinabatilisha uislamu wa mtu al-i'radu an dinillah la yata'allamu wala ya'malu bihi Sheikh al-Islam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab fi nawaqid al-islam qala annaqidul ashir kitenguzi cha kumi cha Uislamu al-i'radu an dinillah la yata'allamu wala ya'malu bihi ni mtu kupuuza dini hii ya Allah hajifundishi haisomi wala haitekelezi ni muislamu tu wa jina hajui lolote katika uislamu anasali hajui sala ni ipi watu wanaswali vipi watu wanasema nini anafunga hajui masharti ya kufunga ni yapi, vitenguzi vya saumu ni vipi, vitu gani ambavyo vinapunguza thawabu za saumu hajui. Saumu ya Ramadhani bado mwezi mmoja na siku kadhaa, hajui masharti ya saumu ni yapi, hajui vitu gani vinabatilisha saumu yake, hajui, anafunga tu. Mtume anasemaje? rubba saimin laysa lahu min siyami al-ju' wal adash wenda mwenye kufunga hana katika saumu yake isipokuwa njaa tu na kiu hana thawabu sababu nini anajiweka na njaa hajui lolote katika saumu ndugu zangu waislamu ni wajibu wetu kuisoma dini yetu hii ya haq haitachosha kwamba mtu ni muislamu tu haitoshi kwa lazima waislamu wajifundishe mambo ya dini yao miezi hii mitukufu ni ipi? Miezi ambayo sio mitukufu ni ipi? Miezi kumi na mbili ni ipi? Ni mambo ambayo ni lazima kuyajua katika Uislamu. Haya si mambo ya ma, waalimu waalimu na mashekhe shekhe na wanafunzi, ni mambo ya Waislamu wote. Talabul ilmi faridha ala kulli muslim, Mtume anasema kutafuta ilmu ni lazima kwa kila Muislamu, mwanaume au mwanamke, lazima lakini tunawacha mambo haya kwamba ah si mambo yetu haya ni mambo ya mashekhe shekhe sio mashekhe shekhe bwana tena wanaitwa mashekhe shekhe kwa dharau jina la dharau ndugu zangu waislamu uislamu ni ilmu wala amal sio amali peke yake uislamu ni ilmu wala amal thamaratul ilmi alamal mambo yote mawili elimu yenye manufaa na amali njema sasa watu wanafanya amali peke yake hawana ilmu itakuwaje hivyo itakuwaje mtu anasali hana elimu ya sala anainama anainuka anakwenda zake hana elimu ya sala vipi mbona wewe ukifanya kazi mpaka uisomee kazi ile walillahi almathalul a'la ibada za Allah zinatakiwa zisomwe mtu anafanya ibada kwa ilmu kwa ujuzi si kubahatisha na kubabaisha ibada za Allah ni dini tukufu ni dini ya kweli ni dini ya haki ni dini ya Allah na mitume wake lazima tuisome, tujue ibada zetu, tujue akida yetu sahiha, tujue manhaji yetu salimu. Lakini kuna ubabaishaji mwingi duniani, kuna akaidi nyingi, itikaji nyingi chafu zipo, manahiji nyingi mbaya zipo. Bila kusoma utapelekwa vibaya, upelekwe katika manahiji mbaya au akaidi mbaya kama husomi. Ndiyo kwa ndugu zangu Waislamu, tusomeni dini ya Kiislamu, dini ya haki, dini ya Allah na mtume wake, dini ya kweli, tuisomeni ili tutekeleze ibada zetu kwa ujuzi. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala biasmail husna وصفات العلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين